Kartą prie Jėzaus prisartino rašto aiškintojų ir fariziejų iš Jeruzalės ir paklausė, kodėl tavo mokiniai laužo prosenių paprotį? Jie prieš valgį nesimazgoja rankų. Jis atsakė, o kodėl jūs laužote Dievo įsakymą dėl savojo papročio? Juk Dievas yra įsakęs, gerbk savo tėvą ir motiną, ir kas keiktų tėvą ar motiną, mirtete numiršta. O jūs sakote, kas pasakė tėvui ir motinai, tebūnie dovana šventyklai, kuo turėčiau tave sušelbti, tas gali nepagerbti tėvų ir motinos. Taip jūs niekais verčiate Dievo paliepimą dėl savojo papročio. Vidmainiai, gerai apie jūs pranašavo Izaijas. Šitauta šlovina mane lūpomis, bet jo širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Paskui sušaukęs minę jis kalbėjo, klausykite ir supraskite. Nekas patenka į burną suteršia žmogų, bet kas išeina iš burnos, tai suteršia žmogų. Tuomet prieja mokiniai pranešė, ar žinai, kad fariziejai pasipiktino išgirdę tuos žodžius. Jis atsakė, Kiekvienas augalas, kurio nesodino mano dangiškasis tėvas, bus išrautas. Palikite juos, jie akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklaves, abu į duobę įkris. Petras paprašė, išaiškink mums palyginimą. Jėzus atsakė, ar ir jūs vis dar esate be nuovokos? Argi nesuprantate, kad visa, kas patenka į burną, eina į pilvą ir išmetama laukan. O kas išeina iš burnos, eina iš širdies ir tai suteršia žmogų. Iš širdies išeina pikti sumanimai, žmogžudystės, svetimavimai, ištvirkavimai, vagystės, melagingi liudijimai, šmeištai. Šie dalykai suteršia žmogų, o valgymas nemazgotomis rankomis žmogaus nesuteršia. Iš ten išėjęs Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris, kananietė, ir šaukė. Pasigailėk manęs viešpatie Dovido sūnau. Mano dukterį baisiai kankina demonas. Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priejo mokiniai ir ėmė jį prašyti. Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos šaukdama. Jėzus tarė aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės maldaudama, viešpatie padėk man. Jis atsakė, nedara imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. O jis sako, taip viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius nukritusius nuo šeimininko stalo. Tuomet Jėzus tarė jai, O moterie, didis tavo tikėjimas, tebūnie tau, kai prašai. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. Iš ten išėjęs Jėzus atvyko prie Galilėjos ežero. Jis užkopė ant kalno ir atsisėdo. Prie jo susirinko didžiulė minė, kurie atsigabeno su savimi raišų, luošų, aklų, nebilių ir daugel kitokių – Žmonės suguldė juos prie Jėzaus kojų, o jis išgydė juos. Minė stebėjosi matydama nebilius kalbančius, luošius pasveikstančius, raišius tiesiai vaikščiuojančius ir akluosius reginčius, ir garbino žmonės Izraelio dievą. Susišaukęs mokinius Jėzus tarė, gaila man minios, nes jau tris dienas žmonės pasilieka su manimi ir neturi ko valgyti. Aš nenoriu paleisti jų alkanų, kad nenusilptų kelyje. Mokiniai jam atsakė, iš kur mums imti dikumoje tiek duonos, kad galėtume pasotinti šitokią minę. Jėzus paklausė, kiek turite duonos? Jie atsakė, septynis kepuliukus ir kelias žuvelės. Jis liepė žmonėms susėsti ant žemės. Tada paėmė septynis duonos kepuliukus ir žuvis, padėkojo laužė ir davė mokiniams, o mokiniai žmonėms. Visi valgė ir pasisotino, ir pririnko nulikusių gabaliukų septynis pilnus krepšius, o valgytojų buvo apie keturis tūkstančius vyrų be moterų ir vaikų. Paleidęs minę, jis sėdo į valtį ir nuplaukė į Magadano paribį.